Taýyp, indi ýeke-ýeke ýa-me şularyň hökümlerini aýtýar, birinji bilen näme, al-hitan, sünnet etmeklik näme, hökmi näme? Wal-hitanu wajibun fi hakkir-rijali wan-nisa diýýär. Sünnet etmeklik näme, aýallaň, erkekleň hakynda-da wajyp, düşündiňmi? Erkekleň sünnet edilişi ýaly, aýalam sünnet edilýär. Ýöne näme, Taýyp, näme üçin? Li'annahu min şa'airil islam. Sebäp diýseň näme? Musulmanyň käfirden näme tapawutlandyrýan bir uly islami alamaty. Düşündiňmi? Şoň üçin musulman kafir jeňinde ölüleri tapawutlandyryp bilmeseler näme? Iň soňunda şu awrat ýerine sereder ekenler. Sünnetli bolsa musulman hasaplanýan eken. Şa'air diýdi alamat. Islam diýdi islam. Yani musulmanlygyň alamaty. Biz musulman sünnet bilen tapawutlanýar. Erkekleň hakynda näme? Wajib. Emma aýallaň hakynda-da bu wajib diýipdir näme? Ýöne bärde tafsil bar. Aýallaň hakynda ulamalar näme diýýär? Käbir yssy ýurtlar bolýar. Şunuň gyzlar ir ýetişýär we wagtynda äre bermeseň hem näme? Zyna zada kän urunýarlar. Şehwetler erbet oýanýar. Şunuňmy? Ana şoň galak yssy ýurtlarda gyzlaň ir ýetişýän ýerinde näme? Gyzynyň näme durmajagyny bilse, eýgermejegini bilse näme sünnet edilýän eken. Näme gyz sünnet edilýän. Emma sowuk ýurtlarda, ors ýurtlaryna zatlaryna näme gyzlar şehwedi gijräk geçişýär. Şunuň o taýlarda näme etmeseň hem bolýar. Käbir ýurtlarda has öli bolýar şehwedi gyz geliniň. Sowuk ýurtlarda. O taýda näme Mekruh diýerler, etmeseň gowy diýerler. Emma näme, käbir ýurtlar bar, ortaça. Ine, biziň ýurtlarymyz näme, ortaça. Gyzgynam däl, sowugam däl. Biziň ýurtlarymyzda näme, eýýäm ol näme bolýar, sünnet bolýar diýýär ulamalar. Bu tafrygy näme Şeýhul Albany rahimehullah açyklaýar. Biziň ýurtlarymyzyň näme, hakynda näme bolýar, sünnet bolýar. Küfür şa, küfür saçyňy, e, küfür tüýüňi. We saçam käfirleňki ýalak goýberilen bolsa olam girýär. Düşündiňizmi? Mysal üçin bir muslim boldy, pankaly. Dogrymy? Panka bilýänsiňiz-a? Hemme ýerini sirip, horazyň kekeji ýalak goýýarlar. Ýa-da butparazlaňky ýalak näme? Nemesi bar. Galpak gyl diňe maňlaýynda bar ol nemeler ýaly. Kim aý? Şaulyndan ýaly. Maňlaýynda bar, başga ýerinde ýok. E türkmenler yslam dönen galpak etýän ekenler. Iki gapdaljygynda goýýarlar gyzlaň maňlaýynda näme? Çup goýýarlar ýeňsejiginde. Bul näme? Bolanok. Müşrikleň etýän zady, düşündiňmi? Yslama girende saçynyň purçoskasy zadam näme? Käfirleňki ýaly gyrkylan edilen bolsa, ýa pol boks diýilýär. Bolanok. Depejiginde bar bärsem ýok pol bokus modamyş düşündiňmi näme şonam syrmaly bolýar düşündiňmi onam syrmaly bolýar wahtatin diýýär we näme sünnet et diýýär sünnet edin diýýär buýruk şu buýrugam näme wajyp bolýar we huwa min millet ibrahim we näme we huwa min millet ibrahim diýmek we huwa ýani we huwa al hitan sünnet edilmekligem näme ibrahimiň dininden hem näme Şirkden gaýtarmak. We näme? Sünnet etmekligem bardy. Nahl surasynyň bir ýüz ýigrimi üçünji aýatynda. We ýustahabbu an ýakunal hitanu fil mawli fil fil ýawmis sabi'i lil mawlud diýýär. We näme käbir ulamalaryň ha mezhebine görä-de näme? Çaga doganda Ýedilenji gününde sünnet etmeklik sünnet diýip diýýär. Düşündiňmi? A käbir ulamalar hem ýok diýýär. Iki-üç ýaşyna, dört-bäş ýaş, ýani ulluk ýaşyna ýetýänçä edibermeli diýip. Ýani üç-dört ýaşynda bolsa has gowy. Ýöne ulluk ýaşyna ýetýänçä näme? Sünnet. Ulluk ýaşyna ýetýänçä. Emma ulluk ýaşyna ýetdi hem wajyp bolýar. Düşündiňmi? Ýani bir wagtda hakynda sünnet bolýar, bir wagta ýetende wajyp bolýar. Çaga dogdy, dogan wagt sünnet etdirmek näme? Wajyp däl. Üç ýaşyna ýetene sünnet etdirmek näme? Wajyp däl. Dört ýaşyna ýetdi, wajyp däl. On ýaşyna ýetdi, wajyp däl. On iki ýaşydy ýa on üç ýaşydy, ulaldy, wajyp bolýar. Ulluk ýaşyna ýetýänçä sünnet. Haýsy wagtda etdirseň ediber. Ulluk ýaşyna ýetenden soň wajyp. Ýöne käbir ulamalaram näme diýýär, ýedinji gününde näme? Etdirmeklik sünnet diýýär. Bu kürrüňem nämeden çykdy? Hadys bar. Hadysy sahyh görenler-ä näme diýdi? Ýedilenji günde diýdi. Hadysy sahyh görmediklerem näme? Ýedilenji güni şertläp, iki ýaşynda etdir, üç ýaşynda etdir diýdi.